he sembrado y he cosechado en los graneros sin que ningún hombre pudiera ganarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Podía trabajar tanto como un hombre y comer tanto como él, cuando tenía la comida, y también soportar el látigo. ¿Y acaso no soy una mujer? He dado a luz a trece niños y he visto vender a la mayoría de ellos a la esclavitud. Y cuando grité con mi dolor de madre, nadie sino Jesús pudo escucharme, ¿Y acaso no soy una mujer? Ese hombrecito de negro que está allí dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como el hombre, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde venía Cristo? ¿De dónde venía su Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo que ver nada con él. 1984. El teu programa favorit de ràdio. Hola, Jota. Hola, Raül. Doncs sí, una setmana més. Avui estem a dissabte. Perdona que vos obri micros. Un i d'ori. Benvingudes i benvinguts. Hola, Nur, com estàs? Bones tardes, Nur. Bona tarda, Nur. Què tal? <laughs> pues això, eh, el que deia Nur, benvinguts a 1984, una setmana més. Sí. A part que estem cada dia, aquí i ara, sempre 1984. Sí, sí, sí, és, és el que mos, lo que mos du per tot uh, la nostra realitat. Uh. I, I avui estem a dia de 8 de juny i tenim, uh, sobretot a, de cara de final de, de, del programa, tindrem una visita, ens vendrà Anna Marta de Llum Major, que ens explicarà Uh, un parell de cosetes que estem, uh, teníem ganes de que vengués aquí a contar-nos què està passant a, a Major des de fa temps, però, però bé, ja si un cas uh, entrarem en matèria després. I bueno, i hem vingut aquí a posar un rato de bona música i, com sempre, a fer la nostra petita protesta setmanal de dues hores, eh, ja sigui torturant-vos a les orelles amb la nostra música, ja sigui torturant-vos amb les nostres opinions i els nostres sarcasmes, perquè és que el món està per... Mm, vamos, està bastant podrit entre està tot el que està, ha passat a, a Estats Units. Eh, gent eh, assassinada simplement per la seva posició o mm, preferència sexual eh, a mans d'un fanàtic qualsevol religiós, però la veritat és que altres eh, fanàtics d'una religió o d'una altra ens pareixen aberrants eh, i no ens serveix l'excusa de que si és o no és de tal religió o tal altra qualsevol de les altres religions hagués pogut ser perfectament i abans han fet també accions d'aquest tipus. Per tant, no mos serveix d'excusa, són fanàtics i són eh, xalats, la veritat. I, i bé, i recordant aquesta i solidaritzant-nos amb tots aquests i amb totes les dones que també estan sent massacrades per la violència de gènere, doncs aquí estem donant una miqueta al callo i posant-vos una miqueta de música Amaco, en altres mos hi sentim bé. Uh, bé, també enviar unes salutacions a, a en Fede i en Larry que estan de, de missió especial per aquest món estan aquí. Sí, sí, sí. Tenim a, a, en Fede, que estarà mirant també si se mossenta les zones de la serra de Tramuntana, i en Larry suposo que estarà més a prop i, i la zona, si vol, es podria sentir perfectament. Però des d'aquí els enviem una forta abraçada i sí, i jo crec que podem començar podem amb això. Podem començar escoltant música d'aquesta que en altres i començarem amb una banda californiana, són els Catholic Speed, eh, en el seu LP e a, a maig, sí, bé, una, una, una demo en, format 12, 12 polzades, titulat eh, A Pau with the Devil, un pacte amb el diable, i escoltarem el tema Jo som el vostre Déu ara. O ara jo som el vostre això eren els, els Catholic Speeds, l'escopinada catòlica, i, i no sé si Raúl mos té res preparat. Sí, sí, ah. ara, ara entro un ratito. Bueno, ara ah, pues... Uh, eh, Bernat, podem un poc més de música. Sí, poden seguir posant una miqueta de música Era mentre tot, no una cosa totalment, totalment diferent. Uh, en aquest cas, una, una banda sueca dels 90 són els, els Totalitar. Totalitar Uh, e ara no mas tema que temos preparado, temos para mim primeira e segunda que era, que se deu em Ninra Storm. Si te pareix, Bernat, podem escoltar aquesta banda crustera de Suècia. Sí, a més una banda que sempre ha estat un referent per tothom. I de... anem a provar-ho com sona. Thank you. in the vida, sí, aquest follon era el meu ordenador, que estic aquí també <laughs> en els comandaments. Ja, aquest dia es venia pillant pràctiques, però bé, poquet a poquet. <laughs> Per això eren, han sonat Totalitar. Totalitar des de Suècia. Sí, i, uh, i abans, per cert, en el primer tema hem escoltat eh, un tema de Tsayak i de, de, de, de, de disc Etsayen, un clàssic també. Raúl, ya tengo preparadas aquí algunas cosas de Eh, <laughs> seguramente que hoy, hoy, hoy, hoy nos encontraremos con grandes cosas en, en 1984. Y justamente, pues mira, eh, este fin de semana, pues quería hacerme un poco de mención a aniversarios. Ah. ¿Aniversarios por qué? Bueno, porque justamente, pues mira, eh, ayer fue cumpleaños de un gran frontman, Hoy es el cumpleaños de un gran cantante de una, en teoría dicen, de una de las mejores bandas de, la música. Y también hace poco, pues estos eh, que aún se está aún celebrando y conmemorando, pues es el aniversario también del 90 cumpleaños de la reina de Inglaterra. Y hoy justamente va el programa de <laughs> un poco de todo eso de cómo justamente muchas bandas del punk inglés pues estaban en contra de la soberanía de la reina de Inglaterra. Pero bueno, vamos primero a hacer mención a lo que estaba haciendo y bueno, pues justamente hacerle pues eso, eh, un pequeño homenaje a ese pedazo de frontman que es Yelo Biafra, que ayer cumplió añicos y hoy pues justamente también lo hace uno, bueno, uno de los fundadores y líderes de la banda de los Beatles, que es Paul McCartney, y ¿Cómo juntar a estas dos personas en una canción? Pues mira, pues dale al play y lo sabréis. paradise Baby, it's a microphone I'm taking you as a toy You know I'm like you are, boy Back in the U.S., back in the U.S., back in the USSR Well, the new thing goes in and out me I think the West behind The Moscow girls, they can sing and shout And cha-cha-cha-cha-cha-cha, so it's a in the US, back in the US, back in the USSR. That's all for you. <laughs> Aquí yo lo voy a hacer con Dick Kennedy en el año 1979 desde el el Diff el el Diff Club, Diff, eh, un garito que había eh, por ahí, por Estados Unidos, Def Club eh, Live, eh, justamente. Exactamente. Def, Club. El Def Club, exactamente. En 1979, ah. pues haciendo una versión de una canción de los Beatles que era Back in the Us. Y justamente, pues ya te digo, juntar a, justamente a Paul McCartney con Joe Biafra solo podía ser <laughs> con una canción así, hecha con el estilo Dick Kennedy total. Mm. Eh, y bueno, ya que estamos justamente, pues, eso, con Dick Kennedy, vamos a escuchar una canción de Dick Kennedy, que es de su maxi single de 45 revoluciones, que es el Bleed for Me. Eh, y escucharemos la canción. Eh, <clears throat> la canción que se llama Life Sentence sentencia, en vida o vida de sentencia, que es lo que nos estamos ahora prácticamente en algunos sitios viviendo. Eh, viviendo poco a poco, <laughs> poco a poco en este, en este globo terráqueo de hoy en día. Pues vamos allí con Dick Kennedy y Life Sentence. me, crime, now got Got plan, got Oh my god, it's your senior year. All you care about is your career. It's a life sentence, life sentence, life sentence, life sentence. You're squashing your emotions. Oh, you talk about his old times. You don't do what you want to, but you do the same thing every day. No sense of humor, such good manners. an adult, you're It's a sentence, lie sentence, sentence, out. You never do, you're just another lamb in the hell. It's a life sentence, life sentence, life sentence, life sentence, life sentence, life sentence, life sentence. Wow, wow, wow. Pues esto, Dick Kennedy con su Life Sentence de su maxi single Bleed for Me y bueno, eh, después, con la larga trayectoria que tiene este pedazo de frontman, después de tantos años, tiene ahora justamente una banda que se llama Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine. Y vamos a escuchar de su último trabajo, que se llama el, este LP White People on the Damage Done, la canción Burger of Graph. semana pues, has este Bueno, bueno, bueno. Y para terminar ya este pequeño eh, tributo por el aniversario de Yellow y pues terminaremos con un tema de su EP eh, también con la banda de Guantánamo School of Medicine, que es el EP Methods of of Questioning, eh, con la canción Miracle Penis Highway. Vamos para allá y muchas felicidades, Hielo. Bueno, bueno, bueno. Hielo Biafra, 58 bañacos. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que sean por muchos más y que podamos verlo en el escenario. Cuantos años mejor para nosotros será seguramente que vamos. Espléndido. Y bueno, pues para eh, terminar, justamente, pues como no, también le haremos un pequeño, pequeño homenaje a Paul McCartney, pero lo haremos de otra manera. Lo haremos justamente con una canción suya que es el Good Morning, Good Morning, pero hecha por la banda más dicharachera y más rock and rollera que ha pisado por aquí y por muchos sitios eh, en los escenarios, tanto eh, aquí como en la península. Y como no, son los cerebros exprimidos. nothing your bueno, pues desde aquí, tanto a uno como a otro, muchas felicidades y rock and roll. Pues poden seguir un poc més en coses més nostres. No, vale, pues pondremos más cosas también potentes. Oh, ahora, después viene el apartado 2. Seguirem eh, en Sir Bikini Kills, amb aquest grup de, de Riot Girls. Ah, esto es so que me gusta mogollón. En so seu Bikini Kill EP. Eh, I posarem el tema que abre, que abre aquest treball, que es diu Double Daria. Bikini Kill. altra de cançó. Home, la veritat Home, és que no estava malament. No, no, estava... Pasar, no quieres passar res. No, ningú, no. ningú <laughs> Jo, si digo la verdad, hasta escucharía el disco entero. Sí. A veure, la veritat és que aquest, eh, aquest ja, aquesta cara són tres cançons. Sí, i l'altra també. déu nhi Molt bé, sí, sí, sí. Home, hi ha bastant espai en blanc, però està molt guapo. Ara ah, anirem amb una cosa més diferent, més, més contundent. I bastant més breu també són un, discrement War, una, una banda de crust inglesa de, dels anys 90, això concretament és e e un split, en són discrement War i de formes conscients, també una altra banda inglesa.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 També us podeu escoltar eh, a través de Radio Bronca, amb el podcast, o eh, al 104.5 de la FM si estàu per eh, continent eh, i sobretot per Barcelona. És on arriben les zones més eh, de la FM i, eh, com no, també a Ràdio 77. I bé, avui teníem una convidada especial que feia ja també unes setmanes que estàvem intentant quadrar i hola, Marta, <laughs> com hola. estàs? I, i bé, de fet, eh, eh, estàvem com amb bastanta expectativa de tenir-te per aquí perquè ens expliquessis exactament què, està, què, què és el que portes entre mans i què és el que porteu entre mans, des de, perquè ets de Llum Major, no? Bé, jo sí, ara estic visquent a Juntmajor, a la carretera de Sestanyol, mhm. mm -hmm. i eh, ara us explicaré un poc com ha sorgit tot aquest tema, que en un principi eh, ha afectat eh, la gent que vivim a Major, que són dos projectes mm -hmm. de Red Elèctrica Espanyola, eh, que és una empresa que se dedica al transport elèctric. En un principi se dedicava al transport elèctric a la península, però a partir del 2010 va substituir a Gesendesa, que era la que s'encarregava del transport elèctric a les illes, eh, i es va fer càrrec també del transport elèctric tant a Canàries com a les Illes Balears. Llavors, eh, Red Elèctrica, des de que va desembarcar a les Illes, eh, ha planificat, eh, és una manera de xerrar, però 50.000 projectes de línies d'alta tensió, és una empresa que està acostumada a treballar en, en línies de 220 cap a dalt, mm. a la qual està acostumada, acostumada a uns estàndards elèctrics molt alts, i han, ha vengut amb aquesta mateixa actitud a les Illes. Llavors, eh, nosaltres ens vàrem enterar de les operacions de red elèctrica perquè aquest tipus de projectes sempre els duen, els duen molt d'amagat perquè solen provocar molt de rebuig. Llavors la ciutadania normalment s'entera a la darrera fase dels projectes quan pràcticament ja no pot fer res. No? Varen presentar quatre al·legacions, però clar, eh, continuar per la via legal contra aquest tipus de projecte, que ara vos explicaré en detall en què consisteix, mm. pues suposa, eh, o sigui, un ciutadà normal no s'ho pot permetre. Eh, eh, inclús teníem un, un, un dels afectats eh, que tenia Don i ho, ho va calcular i és completament impossible. Un ciutadà normal no pot, a través de la justícia, aturar aquest tipus de projectes. Llavors ens varen començar eh, a lluitar eh, per la via política, que és l'única manera que podem aconseguir aquest tipus eh, de, de victòries. No? Llavors, Red Elèctrica, eh, concretament el municipi de Llucmajor, vol instal·lar dues línies d'alta tensió que suposaran la instal·lació de 110 torres de 40 metres d'alçada eh, per perquè vos feieu una idea, 40 metres d'alçada és com la seu de Palma, com un edifici de 14 pisos, que se veuran, evidentment, de llum major i des de molt més en fora, en la intenció de subministrar eh, electricitat, d'augmentar la potència a les urbanitzacions del sud de Llum Major. Aquestes línies són de 132 quilowatts, que potser per gent que no domina el tema, jo abans tampoc el dominava, eh, no saben què significa, però perquè vos feieu una idea, una línia 132 és la que dona electricitat a tota Menorca o tota Eivissa. Vull dir, és una mega autopista elèctrica per donar electricitat a, unes, a les urbanitzacions de Bahia Grande, Sur, que evidentment eh, és més que sobrat. Inclús mm. ells mateixos ho han dit que ho fan per si a cas, perquè és un megaprojecte que no té cap sentit si és aquest és, és verdader objectiu, no? Uh, subministrar uh, un augment de potència en aquestes urbanitzacions. Clar, perquè, perquè diuen per si un cas. Aquest per si un cas que és el que eh, pretenen no? per donar tanta electricitat és que hi ha moments en què millor no basta, quin és el problema? Clar, tota aquella zona també està molt en desenvolupament, no? sobretot eh, a millor potser constructiu, són espais que poden créixer molt no? a nivell turístic potser o no? Com, Bé, eh, nosaltres pensant per tot aquest projecte se van fer eh, just abans de la crisi econòmica. Mm. Abans de la crisi econòmica per allà havia 50.000 projectes perquè Jucmalló és un, un municipi enorme on hi ha molta especulació urbanització i molta, moltes urbanitzacions en marxa, volien fer inclús una universitat. De fet, les previsions poblacionals per a aquella zona, en aquell moment, mm. eh, la que, quan estàvem en la cresta de la ola, eren de 14, 16.000 eh, eh per aquí tenim les dades, 14, 16.000, entre 14.000 i 16.000 eh, persones més se n'anaven a instal·lar allà. I eh, ara, és que ara em sap greu que no agafa el, el... I ara Vamos, ara, aquell bueno. projecte d'universitat, evidentment, va morir perquè era un megaprojecte mastodòntic que no tenia... Bé, és igual, la qüestió. Eh, les expectatives poblacionals i de subministre elèctric abans de la crisi econòmica eren enormes i ara aquestes expectatives han quedat, han quedat molt baixes. A més, eh, Gesendesa, quan encara eh, estava activa a les illes, va construir una línia d'alta tensió de 66, que seria molt més raonable per l'objectiu que, eh, que tenen, eh, que ara se va abandonar i que ara s'infrautilitza a 15 com una línia de baixa tensió i només dona electricitat a 5 abonats. La nostra reivindicació és que utilitzes infraestructura existent, una línia d'alta tensió que se va construir en el seu moment i ja va provocar eh, molt de danys mediambientals i va perjudicar moltíssima gent i que ara s'infrautilitzi a, a, a 15 quilowatts per donar sí, eh, electricitat de 5 abonats <laughs> és una immoralitat. Simplement el que nosaltres demanem és que s'utilitzi la infraestructura, infraestructura existent, la nostra proposta ha estat avalada per el Col·legi d'Enginyers Industrials de les Illes Balears i, per tant, s'ajusta millor al marc del sector elèctric espanyol que prioritza la proposta que garantitzi un subministre elèctric de qualitat i que, a més, suposi més coses cost eh, tant econòmic com mediambiental, una cosa ultra raonable. Però és que el més greu de, de tot això és que aquest projecte no només, eh, o sigui, eh, eh, aquest projecte no només afecta el municipi de Llucmajor, sinó que totes les illes eh, Balears estan en perill, per així dir-ho. Perquè en Red Elèctrica, amb el recolzament del govern central, han eh, proposat un canvi d'estàndard elèctric de 66 a 132 i aquest canvi, eh, canvi d'estàndard suposarà eh, instal·lar més torres, més línies d'alta tensió, amb, amb, amb, torres més altes que suposaran més destroç de paisatge. Imaginar-vos, per exemple, una illa com Eivissa o com Formentera, eh, eh, línies d'alta tensió de 40 metres d'alçada, vull dir, això acabarà per sempre amb els paisatges de les nostres illes. I tot això, eh, a més, té encara un, un, un element que fa encara més eh, poc raonable tota aquesta operació, i és que estem, un, eh, estem a les portes d'un eh, canvi de model energètic que canviarà dràsticament la forma de distribuir energia. Eh, podria comparar-se a, un, per exemple, el que va passar amb la telefonia fixa i la mòbil. Vull dir, ara, quan, eh, el, el, nou, el, nou panorama que tenim és un panorama que apostarà perquè ja eh, l'oligopoli eh, energètic no ho podrà aturar per molt més temps, eh, pues, l'autoconsum, l'eficiència energètica, i les renovables, que seran eh, eh, que, que estan molt, molt dirigides a l'autosuficiència energètica. Per la tant, necessitarem molt menys línies d'alta tensió per electricitat d'un lloc a un altre. A la qual, el que nosaltres proposam, a part de que en el cas concret de Major eh, s'utilitzi la infraestructura existent i se reforci i se, sigui, la, eh, se, segueixi la proposta avalada per el, el Col·legi d'Enginyers Industrials de les Illes Balears, mm -hmm. que a més compleix millor el marc del sector elèctric espanyol, que com dit, aposta per la, la proposta que suposi més coses econòmic eh, i, i ambiental, eh, pues proposam, ah, exacte, que se faci una moratòria en tots els projectes d'instal·lació de totes les línies d'alta tensió a les Illes Balears per reflexionar, per reflexionar i pensar, a veure, quin model eh, eh, energètic volem, quin estàndard elèctric és el més adequat per les nostres illes, tot aquest debat eh, a Canàries ja l'han fet fa un temps i ja és hora de que se faci aquí. Vull dir, no podem, no podem eh, hipotecar el futur de les nostres illes pels interessos d'aquests oligopolis que, juntament amb, amb els seus esbirros, que són els polítics que, que treballen per ells, pues, eh, fan el seu trapitxeos i quan ja tinguem instal·lades totes aquestes línies ja haurà marxa enrere, perquè una vegada ja s'instal·len les eh, línies d'alta tensió no se lleven, <laughs> perquè suposa una inversió del més enorme i, i per tant aquest és el moment en què s'ha de lluitar abans de que s'instal·lin totes aquestes línies afortunadament sí que hagut lluita perquè com sabeu pues, eh, eh, està la plataforma per la defensa del llevant, Tartà que ja han aconseguit eh, aturar la línia. Després està també la plataforma Pus Estases de Falanich, que de moment han paralitzat també la línia, però n'hi ha moltes més a totes les, a totes les illes i, i lo interessant és que tothom conegui aquest problema, com és un problema que té eh, qüestions tècniques, eh, clar, el ciutadà normal pues, se sent un poc eh, eh, indefens en el sentit de que quan no domina el tema no s'atreveix a opinar. Però jo animo a tothom a que s'interessa perquè és un tema eh, que repercutirà en les nostres vides sí. eh, de forma determinant. Mm. Perquè, eh, clar, o sigui, així com ho estàs contant, sembla que hi hagi un poc, però si eh, no se crea aquest estàndard és com una altra vegada entrant el concepte que és de balearització, d'anar fent, anar fent, anar fent, així com, bueno, ara necessitem aquí un poc més, eh, com que tenim projectat aquí tant de mil de projectes, doncs bé, li donarem un poc més d'electricitat, perquè si no, imagina't tu, mos quedarem fora, fora energia, o se mos tallarà un dia que, que quan estiguem tots els aires acondicionats posats, no, se mos quedarem fora, fora, fora electricitat, no, i que, fa, i que se faci pues, aquest estàndard, no, aquesta... Ah, no, mentida, l'estàndard estàndard no, que se faci una, un consens no? en, tota, en totes les Balears de quin model energètic eh, volem i fins a on volem arribar, fins a quin punt. No? Sí, perquè eh, eh, és realment especialment important a les illes, perquè les illes, com suposa, com són eh, territoris aïllats, eh, pues, eh, implica un desembols econòmic brutal, no? Eh, a part d'una destrossa del sol submarí eh, a base de enorme, no? I cables i Nosaltres ja tenim un cable, mm. però ara eh, Red Elèctrica, a part de, de eh, augmentar l'estàndard econòmic, eh, econòmic estàndard elèctric de 66 eh, 132, també aplica un altre, mm, un altre protocol que se diu N-1, que és que sempre hi hagi dues línies per si una és Espanya hi ha un altre. Això suposarà que, clar, ara volen doblar tots els cables submarins. T'ho imagina't la dobbarada que suposarà doblar cable submarí, connexió a la península, entre totes les illes, tot això és una dobrada impressionant que a lo millor no necessitarem d'aquí 50 anys, perquè serem autònoms a, eh, a, eh, a nivell energètic, a la qual quasi és una presa de pal. Eh, eh, és una presa de pal, perquè ara quantitat d'illes estan optant a l'objectiu de 100% renovables, perquè és, eh, especialment a les illes jo crec que, evidentment, eh, és una hipòtesi, però hi ha molta gent que, que ho veu així, que l'objectiu de 100% renovables és l'objectiu que se plantejarà eh, tothom. No? Perquè, a més, amb el calentament global és, és una direcció que és pràcticament irrenunciable. Però és que en el cas d'una illa és encara més... Eh, eh, més estúpid no tirar per allà, no? perquè el desembols econòmic que suposa connectar-se en les penínsules eh, pues, eh, és, és brutal, és brutalment desproporcionat. Eh, afortunadament tenim relativa sort perquè ha hagut un canvi de govern, perquè el PP eh, treballa codo con codo en Red Elèctrica, de fet, Red Elèctrica la llaman eh, l'agència de col·locació del PP, perquè eh, ja han col·locat eh, una dotzena d'alcarres del PP, que bé, ja, ja coneixeu les, el fenomen de les portes giratòries, Eh, llavors, afortunadament a les Balears va haver un canvi de govern i el nou director eh, de política energètica té una altra idea, eh, un poc més eh, raonable i acord amb els temps, a la qual sí que vol apostar un poc per eh, l'autoconsum, eficiència energètica, renovables, a la qual ara, per lo menos, eh, sí que s'està començant a xerrar del tema. Lo importantíssim, crec, eh, eh, és que se xerri del tema, que hi ha un debat entre tota la ciutadania per xerrar de quin model, eh, quin model energètic volem, eh, cap a on volem anar, si volen realment deixar el consum energètic, o, o sigui, la, la, el monopoli energètic en mans dels oligopolis, o si volem un nou model en què eh, la gestió energètica estarà, estarà a l'abast de tothom. Perquè això, per això s'ha retreçat espectacularment a Espanya i altres llocs, però Espanya, que som, la veritat, un país eh, bastant horrible en aquest sentit, eh, pues, eh, s'ha retratat encara més. Els oligopoles no volen donar, eh, eh, no volen obrir els mercats a, a les renovables perquè volen continuar ells eh, monopolitzant tot el sistema. I ara el que voldran fer serà monopolitzar l'explotació de les renovables. Però aquest és el moment en què la ciutadania s'ha de plantar i ha de lluitar per eh, un model energètic en el que la ciutadania tingui veu i que sigui... Eh, pot, pot afectar a eh, tota la nostra organització social. O sigui, és un tema brutalment important, en la meva opinió. Clar, perquè vosaltres, eh, com, a, com a organització, que, quina, on vos poden trobar? o com, com Esteu d'alguna manera lligats a alguna associació, a algun espai? O... Bé, una vegada te submergeixes en el món eh, energètic, perquè jo abans de, de, de mm, trobar-me amb, amb aquest problema i de començar-me a informar, doncs ja sí, tens moltes xarxes de connexió, no? Tant en, en les altres plataformes com, per exemple, la xarxa de sobrania, sobrania energètica. Nosaltres podeu consultar la nostra pàgina de Facebook, mm -hmm. que és eh, Alta Tensió Llum Major, mm -hmm. i allà penjant eh, notícies relacionades amb el tema de, de les nostres línies, però també en qualsevol eh, tema relacionat amb, eh, en, amb, amb el tema energètic a les Illes Balears i al món en general, mm -hmm. perquè és un tema eh, que a nivell conceptual, eh, vull dir, pots, és interessantíssim, a més, no? I la xarxa de sobirania energètica és, és, és molt interessant, va sorgir a Catalunya, però ara també han, han posat una sucursal, entre cometes, aquí, i que precisament el que vol és això, um, treure damunt la taula el tema, el debat de la, del nou model energètic i um, que la ciutadania comenci a informar-s'hi i sàpiga el que està en joc mm -hmm. i que pressioni eh, en el poder polític, eh, participi en la política, que no deixi en mans dels polítics aquest tema perquè ja saben el que passa, que uh, posi les mans, eh, que se posi a treballar i que lluiti per un, un aspecte que, que tindrà eh, una importància determinant tant per al medi ambient com per als, als animals humans que són nosaltres. Clar, clar, clar, clar. Doncs eh, la veritat és que, home, així amb aquesta exposició m'ho has deixat mm, bastant eh, alluïnats, no? perquè realment tampoc no n'era conscient de tot aquest eh, projecte, macroprojecte, que quan fa que se va començar? O sigui, quan estava projectat aquesta... Bé, de fet, ja tindrien que estar instal·lades. El que passa és que, clar, com els polítics ha hagut eleccions, <laughs> ja. estan per això. Eh, llavors els polítics en moments d'eleccions pues, sempre tenen por i com ha hagut pressió ciutadana, eh, aquí eh, realment anim a que la gent se mobilitzi. Perquè els polítics no fan res si no veuen que hi ha pressió ciutadana. Des del moment que hi ha pressió ciutadana i que pensen que poden perdre vots és quan se mouen realment. Llavors, eh, aquest projecte concretament, bé, aquests projectes van començar molt de temps abans, però clar, nosaltres ens van enterar eh, fa un any i mig, dos. Fa un any i mig. A la, a la, a la fase final, quan ja clar, està tot tancadíssim. A punt d'executar i... Clar, clar, clar. Però clar, no només, és el que dic jo, no només afecta el municipi de Jumbelló, és que afecta, eh, crec que a Mallorca hi ha com a 7 o 8 línies projectades, a Menorca també, a Eivissa també, és un tema eh, que afecta totes les Balears i llavors és un tema greu mm. i que tenim que començar a informar-nos, eh, fer pressió, eh, començar a xerrar del tema, de quin model volem, quin estàndard seria el més adequat eh, per, per Mallorca, realment el, el, el, la indústria hotelera que tant, tant ens ha afectat no. a, a les illes, evidentment sí que ha tingut molt a veure, però en aquest cas, eh, eh, com l'electricitat ha tingut molt d'altibaixos, ells han optat per el gas, un altre, un altre desbarat, perquè els ductes també... Per això, Vull dir que en aquest sentit... menjar gasoducte, no, també? Ah, exacte, ara mos estan menjant gasoductes, també. A eh, lo qual, concretament, eh, els, els, els hotelers han optat més per el gas, o sigui que mm, és un altre tema que tampoc ara no se xerra, no se xerra massa, s'està xerrant més de les línies elèctriques, encara que ja se va, va haver certa mobilització, tampoc tanta, perquè va, ja varen fer una destrossa brutal a un gasoducte que passava per la zona de Calvià i tal i qual. No? Però realment hi eh, ha alternatives, està en un moment espectacularment interessant a nivell, a nivell energètic, perquè cada vegada eh, hi ha bateries noves que volen emmagatzemar més, més energia fotovoltaica. És que no té cap sentit, no? Du, du el, el gas d'Argèlia, quan tu tens aquí una soleada. Vull dir, hi ha un... Eh, tecnològicament és possible eh, aprofitar la llum del sol i que t'ho surti gratis, vull dir, per al ciutadà. Mm. Eh, altres països més raonables, per exemple, a la gent que té problemes econòmics, directament els instal·len plaques solars perquè no, perquè no, perquè no tinguin problemes a nivell, eh, a nivell de subministre elèctric. Ah. Vull dir, un altre món és possible, és cert, i, i les energies alternatives i el nou model energètic ho facilitaria enormement. Clar, clar, clar. No? I a més, eh, després també de, veient aquestes polítiques a, eh, a nivell estatal del govern de, del PP, no? que, que a sobre pues, compliquen encara més el que és... A el que és, és tenir eh, energia procedent d'altres bandes i que a més ho penen d'alguna manera tot, te, te, te limiten aquestes coses. Hi ha molta gent que li ha canviat. No sé, no sé tractament molt bé eh, els intríngulis d'aquesta llei de... de, de, de ah, d'impost del sol. Sí, de l'impost sí, del sol, sí, però sí. Eh, realment és un escàndol. No, no és un escàndol. No, tothom, tot el món se'n riuen de l'altres perquè és que és, és ridícul, és completament ridícul eh, aquest tipus de llei, un, un, un país on, on tenim sol per a regalar, vull dir, és... Mm realment una situació, jo espero, espero que no guanyi el PP, però el trist és que eh, d'aprendrà eh, que si estan en aquestes torres de si guanya aquest partit o no, perquè aquest tipus de decisions, lo trist, és que s'aprenen per qüestions eh, econòmiques i polítiques, no per qüestions tècniques i mediambientals i de subministre elèctric, mm. que això és el que de, eh, hauria de ser. No? Sí, lo, el lo greu, que, que, que, que formen part tots eh, d'aquests, eh, la majoria d'aquests polítics, formen part d'aquestes companyies eh, elèctriques, no? i això ja és... Eh, estàs tot el país venut com Tot diuen. Tot és país venut, sí. I de Marta, mira, nosaltres eh, el que ens agrada aquí és eh, la música del voltatge. Si t'apareix, anem a escoltar algun tema que ens proposin en Jota i que a més el tenim preparat, que era l'altra cara, o eh, l'has preparat? I de, anem a... amb quin tema era, Jota? Uh, són els discremes, uh, de forma més conscients, l'altre que ara de que xerràvem abans, i, i el tema Another Struggle. Un'altra Vabbè, lluita. Un'altra lluita per mira, en tenim una altra per començar. Dalinur, per tot el que ha viable de fer. 1984. Usted estado represor espanyol. 1984. I doncs sí, seguim aquí a 1984, quan són ja les 5 passades, i estàvem aquí xerrant amb Marta sobre uh, les línies aquestes d'alta tensió de llum major. I m'has comentat que havies trobat aquestes dades. Ah, sí, sí, que antes m'ho has comentat. No, pues, ah. les expectatives... I no he trobat la dada, i ara l'he trobada. Bé, Només fer una, una acotació, però. En, eh, no penseu que les decisions polítiques eh, realment eh, sempre estan justificades. Ara vos donaré la justificació de per què no. Però vull dir, la podrien fer aquestes autopistes elèctriques sense cap justificació, vull dir. En aquest cas, varen cercar una petita justificació, però podrien fer-lo igual sense cap. Vull dir, eh, en aquest tipus de mm, sectors on se mou tant de dobbers, eh, realment... Ja la eh, justificació són els dobbers que genera... Sí, però que ni dissimulen, dic. No, no, no, que va, no tenen cap, ni tipus, de, no, no, cap no. tipus de preocupació. Mm -hmm. Molt bé. Molt bé, la qüestió és que el que va dir, el, eh, aquestes dues línies que van ser projectades abans de la crisi econòmica i quan eh, estàvem a la cresta de l'hora, tenien, la zona tenia unes expectatives poblacionals de 200.000 persones. Mm. Actualment viuen entre 14 i 16.000. Perquè vos feia una idea de que igualment, encara que en el seu moment estiguessin justificades, que no ho estaven, perquè en, el, en, el, en la planificació de, energètica que fan les Illes Balears, fan una planificació de les necessitats energètiques que tindran els següents anys, havien planificat, encara que tenia unes expectatives poblacionals de 200.000 persones, línies de 66. Vull dir, aquestes línies de 132 eh, no, no, no tenen cap justificació, no tenim tanta demanda, no tenim per què fer-les, tenen unes conseqüències brutals a nivell passatgístic i mediambiental, i no les ha, necessitam. I que hi ha alternatives per treballar, és que a més això... Hi, hi ha alternatives, alternatives a més està en un moment eh, espectacular a nivell energètic, per la tant pressionem per eh, una, mona, una moratòria, per pensar el que volem fer, per estudiar quin és l'estàndard que volem, quin és el model energètic que volem, i així i, i anima, anim els ciutadans a que se posin en marxa i que pressionin, que és l'única manera, que ningú farà per ells, o sigui que ens tenim que moure, vamos. Molt bé, doncs gràcies Marta per venir a explicar-nos tot això i posar una miqueta al dia de com estan les nostres eh, línies energètiques i com estan les nostra societat en qüestió de, de, de, de, de, de revisió de lo que són els, els programes i els, uh, eh, i ses, lo que volen executar aquests uh, polítics que tenen tanta força econòmica, aquests lobbies, uh, oligopolis i, i que se volen fer i menjar entre ells, la veritat, i fer pagar a altres, evidentment, i a, i a, i a, tot el que és el medi ambient. pues, eh, gràcies, eh, estàs convidada a venir com vulguis, també, i... Moltes gràcies. Ja, ja vos dic, si voleu informar-vos damunt d'aquest tema, eh, mireu la pàgina nostra de Facebook, que és Alta Tensió Lluc Major, també teniu altres pàgines molt interessants, com la pàgina de la sobirania, sobirania energètica, mm eh, i després a partir d'allà veureu 50.000 links entre moltíssimes organitzacions que estan eh, lluitant per a eh, que aquest canvi de model, energètic sigui més just i millor per tots. Sí, com per exemple, eh, no sé si esteu connectats amb la gent de la, de, contra la mat i coses d'aquestes. Ah, exactament, sí. Tot, tot, eh, tot, tot vull dir, eh, hi ha 50.000 associacions per tot Espanya i, i per tot el món i que pressiona pressionen en aquest sentit i és un moment molt guapo, eh, eh, que és interessant que investigueu i I a més és que tots en vivim d'això, o sigui, més val que ens estiguem ben, ben informats de, la, de, com, de quin ús i quines coses estem fent amb, amb tot el que ens rodeja. pues moltes gràcies, Marta, i eh, ja ho saps, pots venir aquí com vulguis, te pots quedar una estona també escoltant una miqueta de música del voltatge, que és el que a nosaltres també ens agrada. Vinga, <laughs> moltes gràcies. Vinga, salut. seguim menos 1984. Y, y, Raúl, ¿cómo lo llevamos? Pues, hombre, lo llevamos muy bien después de escuchar toda, toda todo, bueno, todo este... Toda esta explicación. Tota, toda, la explicación que nos ha hecho nuestra, amiga Marta sobre, sobre las energías que nos <laughs> quieren implantar cada día más eh, aquí en las islas. Pues, llegará un momento que estaremos tan enlazados con tanto cable que parecerá, pues yo que sé, un pequeño cerebro con su, con sus, <laughs> con su sistema nervioso que no sabemos a dónde vamos a llegar. <laughs> bueno, pues lo que iba diciendo, en la, segunda parte pues iba también de, aniversario. justamente, pues claro, han estado haciendo pues mogollón de, extendido, el aniversario de, de, la reina de Inglaterra, ya 90 años, madre mía, la mujer está, no se muere ni de coña, ¿eh? Ah, que vale. esta sí que le enchuflan aquí una de alta tensión ahí. Como su ¿eh? madre, como su madre llegará a los 100, tío, a base de gin tío, y, y, sándwich, tío, me cago en 10. fish and chips. fish and o también de fish and chips. Yo me parece que me voy a meter este tipo de nutrición, a ver si también aguantaré hasta más <laughs> o menos a esa edad o un poco más. <laughs> Ya lo veremos. Que, lo que no sé si seguirás a, pie del voltos o... No, a los pies del voltos <laughs> seguramente que, hombre, sí... Eh, bajo, bajo el staff seguro, pero vamos, jugando no creo. Jugando no creo. Pero bueno, haciendo muchas cosas que a mí me gustan, seguro que sí. Y es como no, haciendo radio, escuchando música, haciendo música, bueno, todo lo que haga falta, haciendo senderismo, bueno, todas las actividades que me, siempre me, me aportan estar activo al 100%. Bueno, pues ya te digo, o sea, pues como estaba comentando, pues... Con el aniversario de la, madre reina. Isabel II de Inglaterra, pues había muchas bandas que, claro, justamente pues estaban súper en contra de la monarquía y de bueno y del Estado eh, británico, de todas las leyes que estaban imponiendo. Y una de ellas, pues como no, vamos a empezar una de las más clásicas, que son los Clash, y ellos hicieron justamente una canción en contra de la soberanía inglesa, que era justamente de su LP doble que hicieron en directo, que era London Calling, y escucharemos pues eso, la canción London Calling de los Clash. También. transient thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning, I live by the river. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding draw another breath. London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going big. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. true. Calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much like London Calling llamando a Londres con los Clash y aquí estaba pues justamente pues, su, su protesta a la soberanía de la monarquía inglesa. Y yo creo que era un disc de año 79, no? Exactamente, de año 79, exactamente, sí, sí, que ah, bueno, aparte de este tema hay un montón de temas súper auténticos y bueno, y todos son clásicos de, de la gran banda de, Londres, de los Clash. Eh, vamos a pasar a otra banda, que estos son irlandeses, y también estaban, esto estaba mucho más en contra de la monarquía inglesa y eran justamente eh, la banda Steve Lightfingers eh, y de su primer LP, que se llama eh, Inflamable Material, Material Inflamable, como toda la música que hacen esta pedazo de banda, he escogido justamente una canción que para mí, pues mira, estando siempre en alerta, tenemos que estar siempre preparados para todo lo que nos pueda acontecer eh, acontecer eh, sobre el peligro <laughs> que nos hacen eh, temer estos burócratas y estos burgueses que nos gobiernan y que se hacen ricos a base, de, bueno, a costa más bien de los ciudadanos del pueblo. pues vamos con Steve Fingers y la canción Stave of Emergency, estado de emergencia. Me he pasado toda la semana escuchando este disco. Sí, pues. la verdad es que sí. Pues que una coincidencia. Una vez más, nunca viene mal. <laughs> <laughs> vamos para allá. but hate has made you blind. You keep looking around you for something that's in your mind. gran banda, cachis. Hombre, y tanto, y tanto, está como muchas y tal. Eh, pues bueno, justamente eh, me acuerdo que cuando, por ejemplo, estaban eh, celebrando, mm, ahora me acuerdo que era, pero me parece que era eh, no sé si era el cumpleaños de la reina o alguna, alguna de las suyas, eh, por ahí por, Londres en el año 77, 78. Me acuerdo que una banda pues eh, se le ocurrió una de las mayores formas de hacerse más conocidas, o sea, hacerse más a conocer, eh, eh, justamente además mucho, <laughs> mucho más de lo que allá habían hecho haciendo en sus conciertos tan extravagantes y tal, pues dijeron, vamos a hacer un boicot aquí a toda esta, esta parafernalia de burocrata y tal. Entonces se, decidieron pues tirarse al Támesis en una barcaza y hacer pues una canción dedicada pues justamente a su reina. El Támesis es un poco así recurrente, no? porque lo tiras el Támesis Creo que ya es una, cosa bastante típica, Pero es que encima con el tema de la batalla, Eso del Brexit que ahora se ha producido que es la batalla del Támesis, no? Yo supongo que empezar ya son un de barcas de varios partidos políticos de no sé si se han a enfonsar han fundado uns en els o Esto es como un poco parecido a, los, a, la, la carrera de de las barcazas ahí en el Cantábrico que siempre se, se hacen una carrera, ¿no? Los mm, dos cuadrillas de ahí de Cantábrico y al final, bueno, se acaban a palos. Pues esto es parecido también. <laughs> Pero bueno... Bueno, quien ha a palos eh, al final eh, en aquella, eh, una de, esas de laboristas, no? Que, la, que hi ha bueno, hagut aquest de extrema que, que Sí, ahora justamente Gran Bretaña está ahora en un momento un poco, un poco delicado, ¿no? Por el tema de, que dicen unos sí, otros no, de retirarse de la Unión Europea. Pero bueno, después de este pequeño altercado que han tenido ahí con esta diputada, pues ahora, por ejemplo, no quieren hacer pues mm, un poco de no sé, de... Supongo que no, que, se una campaña electoral a eh, amb, amb aquesta, utilitzant eh, no quieren aprovechar ese tipo de, cosas. Y, yo creo que también de esas otras cosas que también no como nosotros que ayer con el tema de la selección, pues todos allí pues ah, intentaban hacer pues mayor mm, campaña como hizo Albert, Rivera allí en Barcelona, que la verdad es que un poco patético verlo por televisión. Bastante. verdad. De todas maneras, también están passant molt per sobre de tot lo que, tots els que estaban dins la policía amb, amb, bueno, enfrentamientos entre entre els propis ultras amb tot el tema del futbol i però l'altre dia va sortir Nolan dient que eh, demanant als sindicats que no se manifestin més perquè provoquen destrosses la veritat és que sí, entre, entre... són dobles, són dobles bales de, bares sí, sí. de medir no? una que deixa dos vespre però que, que, que fa una porada i els altres que estan protestant per unes reformes Exactamente, laborals y todo. juntado una cosa que no viene con la otra, entonces parece que todo es lo mismo y la verdad es que esta, esta cosa es muy, muy errónea, muy errónea verdad es que me parece un poco absurdo que justamente pues se aprovechen estas cosas para algo que no tiene que ver al caso con el tema laboral, que es algo bastante más, más serio. Más serio, sí, sí, que el tema fútbol, que mira, la veo un poco absurdo que ir a ver un partido y que acabes a tortas porque tu equipo es mejor que el otro, yo siempre he dicho que, mira, hay que disfrutar un poco del deporte y no de esa manera. Y que el mejor sea siempre sea el equipo, el equipo local, exactamente, <laughs> exactamente, eso siempre así. Pues bueno. bueno, pues hablando de lo que estábamos diciendo de esta banda que se tiró allí una barcaza al Támesis, pues hicieron pues eso, un boicot <laughs> un poco a esa pedazo de, ceremonia que estaban ahí celebrando los monarcas y los que estaban a favor de, la reina británica. Eran los Spistols y le dedicaron esta pedazo canción que se llama God The Queen. I de, no volia també que se mos acabi aquest programa sense comentar un parell de, de notícies d'aquesta setmana. Uh, una d'ells és uh, que l'audiència provincial, l'Audiència Nacional Espanyola arxiva la causa contra les detingudes per l'operació Pandora 2. El sumari es va obrir a instàncies dels Mossos d'Esquadra que van tenir nou persones i van escorcollar centres socials, ateneus llibertaris i habitatges a Barcelona i Manresa el mes d'octubre passat. El jutjat central d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional Espanyola ha ordenat l'arxiu de la causa contra nou activistes anarquistes detingudes pels Mossos d'Esquadra el dia 28 d'octubre passat en el marc de l'operació Pandora 2. A la interlocutòria, més avui des de Madrid, la jutgessa Carmen Lamela critica durament les investigacions dutes a terme per la policia catalana i afirma no s'han obtingut en el present procediment dades objectives accessibles a tercers i verificables que puguin considerar-se indicis per afirmar ni tan sols de manera indiciària eh, la participació dels investigats en els fets que se'ls imputa. Aquesta decisió arriba després que tots els advocats de les detingudes presentin un recurs conjunt on reclamaven tancar el procediment. La investigació estava comandada per l'àrea d'anàlisis de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra amb seu a l'edifici Egara de Sabadell. La jutgessa considera que aquesta unitat policial només va aconseguir comprovar, comprovar que els investigats es relacionaven amb persones del col·lectiu anarquista i alguns d'ells amb antecedents penals. Els successius informes d'aquesta unitat s'han limitat a informar sobre reunions, viatges i visites a centres penitenciaris, però la jutgessa no veu cap element probatori en relació amb fets il·lícits ni a la pertinència de cap organització terrorista. I me direu que això no és un, no és un frau? no és frau que s'estiguin utilitzant tots aquests mitjans eh, de la policia, dels Mossos, per, eh, per crear totes aquestes falses alarmes. Això jo crec que és un frau, de veritat. I llavors també, eh, llegint a Contrainfos, eh, també hi ha hagut una notícia que, d'estar que, que volia comentar, que és que tanca de manera temporal l'Ateneu de Falanitx. Eh, L'Ateneu de Falanitx ha comunicat avui a través de les xarxes socials que romandrà tancat durant els mesos d'estiu per raons que es podrien agrupar en tres blocs. Aquí teniu el text íntegre. Bueno, us explico els dos blocs i llavors acabeu de llegir la notícia a contrainfo.cat. Han estat dos anys de molta feina i molta intensitat i necessitant fer una aturadeta a nivell personal i polític. La trobada de Casals i Ateneus maig del 2007 2013 ha suposat un punt d'inflexió amb molta energia invertida. Volem redefinir el projecte i obrir-lo a que més gent i més col·lectius s'hi puguin afegir. I de ja sabut, la notícia la trobareu a contrainfo.cat i si, vos, si mireu també l'agenda vos recordarem que avui també hi ha el concert de Dana Martí i la promo per autogestionar la visita de la Pamela Palenciano que s'ha fet avui a les 12 i que a les 8 hi ha una taula rodona eh, de centres socials ocupats, experiències a Mallorca i que, si no vaig errat, es, es farà a l'espai social alliberat de la plaça Fleming. I de, ja sabeu, això és a partir de les 8 eh, a Ciutat. I poden seguir més musicata si voleu. Pues claro que sí, hombre. Eh, pues ya dejando a, a, los Pistons, que ya sabéis que siempre donde iban la liaban. Y la verdad es que me molaba a mí como la liaban, porque la verdad es que eran muy carismáticos en, en su hacer. Eh, nos vamos con otra banda que son los eh, On White System, otra de las grandes bandas del punk británico y también que estaban súper en contra de, de toda esta parafernalia de la monarquía y bueno y de, y de la política que tenían allí en Gran Bretaña y escucharemos de su LP eh, Writing on the Wall la canción pues como está últimamente todo el mundo Corrupted Wall mundo corrupto Somi Yeah. Pues esto eran así. Eh, One Way System con su pedazo de canción Corrupted World, mundo corruptivo o mundo corrupto, así lo podéis eh, definir de cualquier manera. Así es, Talmón, pues sí, One Way System. La verdad es que el mundo, si no le hacemos un cambio mm, ya, la verdad es que poco a poco nos vamos ahogando en sus penurias y en su Bueno, i en su mierda. En su mierda. Però, mira, eh, xerrant de merda i fems i coses d'aquestes, ens han enviat eh, a, a la gent de fems un tema. Que vos pareixeu si, ah, que vos pareixi l'escoltam? Eh, podemos escuchar a fems, que hacía tiempo que... Bueno, ¿no, no lo pusimos una vez? Es, sí, els han posat alguna ah, vegada, ah, sí, vale. però això és un tema que ara ens han enviat així d'exclusivo. D'exclusivo, no serà per al ja recopilatorio. Ah, no sí, per... home, clar. No. Uh, ja sabeu que ens podeu enviar eh, els vostres temes a ara és 1984 i sempre ens podeu telefonar al 971 125 381, bueno, sempre no mentida, de 4 a 6 els dissabtes, que si no no vos contestarem nosaltres. I doncs anem a escoltar a FEMS, que sonen d'aquesta manera. Thank always Y doncs això ha estat fent un buen temazo. Eh? Un temazo, además, que... O sea, directo y trayero. Sí, sí, sí, sí. sí. I de... Bueno, Vinga, Bueno, quedan 20 minutos de programa de 1984, ya sabéis. 20 minutos de Renault. Que nos podéis escuchar aquí cada sábado de 4 a 6 en el 107.7 de vuestra radio frecuencia modulada. O si queréis, también lo podéis hacer por, por el tema eh, online o también por los podcasts que eh, podéis justamente encontrar tanto en Titulita Radio como en Radio 77 como en Radio Bronca. Así, ah, vamos, si no me lo es porque no vals o porque no te que No tengo no sí, que no, En esta vida, y en este mundo, nunca hay excusas. Solo hay eh, justificaciones. <laughs> bueno. <laughs> <laughs> Así malas, que... y, malas y a veces que no valen la pena ni, ni seguir justificando el porqué. <laughs> bueno, Cotament, uh, eh, bueno, justifica-mos el que m'ho has preparat aquí. Que m'agrada, i m'agrada que la gent ho escolti i ja està. Molt bé. Uh, és, una, és una banda sueca, una banda dels anys 2000, me predic que ja desapareguda. Són els, els Imperial Leader, uh, eh, el Coir Imperial, del seu LP e Something Out of Nothing, uh, una banda que és molt rockera, molt, mm. molt anarquista, molt política, però molt, molt rock and rollera, com ara voleu. D'estes que me gusten a mi. I escoltarem el tema que du per títol Rocket Science. Som-hi. Vamos con Imperial Lizard. Imperial Lizard. ya sabéis. Imperial Leader. Imperial Leader desde Suecia, ¿no? Exacto. Pues vamos a pasar con otra banda que, bueno, ya que estamos eh, celebrando también el cumpleaños aquí también a nuestra manera de la bueno, que además cumplió años el día 21 de abril. No penséis que, fue, que, es de ahora, sino es del 21 de abril. Lo que pasa que siempre lo prolonga la Isabel II, X meses, siempre conmemorando también el Día de las Fuerzas Armadas de allí y tal. Entonces aprovechan y hacen todo de un tirón durante X tiempo. Pues bueno, eh, seguramente que muchas de las bandas del punk, seguramente que quisieran celebrar el cumpleaños de Isabel II, pues a su manera y pues proponiéndole pues según qué canciones y con mucho amor, seguramente que para ella. Y vamos a escuchar a otra de las bandas de ahí británicas que son The Partisans y escucharemos de, su e LP también que se llama así, Partisans, eh, la canción I Never Needed You, Partisans. doncs això eh, era targetita d'invitació com es enviaven a eh, Simpatina. Sí, uh, i ara intentàvem averiguar de qui era, de qui era, de qui era versió. versió. I ara ja, me surt un tal Sebastián Mendoza, Adrián i los dados negros. Buah. Bueno, sí que necessitàvem aclaració, no? De, de Caribeño de Guadalupe, n'hi ha un grupà. <laughs> Pero bueno, ya, ya lo aclariremos, lo aclariremos. Seguramente, vale. seguramente. Vale. Bueno, estamos llegando, como aquí que dice, ya al final del A programa. la recta final del programa, Totalmente, sí. como cada sábado siempre se nos hace muy corto. Sí, sí, podria passar aquí tot la baixa. I dissabte que ve mos, mos farà ja, com que haurem d'estar meditant. Uh, dissabte dir... que ve, oh, tenim ah, meditació. Sí, sí, sí. Mm, no, mm, reflexionando. No, reflexión, reflexión, reflexión, reflexión, porque otra vez llegamos si no, a las elecciones. Bueno, Yo creo que sí. Bueno, antes de terminar el programa, eh, recordaros que justamente antes del día de reflexión, el día 24 de, junio, el viernes, en la, sala de sabotaje de la Plaza de Vapor de aquí de Palma, estarán con todos vosotros otra vez pantalla, eh, pantalla, presión, otro grupo, y antes de irse a la gira pre-argentina, el grupo Trance y también vemos sembla que el a setmana que ve, sí, que no se bon, això hi ha en Tumba Swing. Ah, sí, sí, sí, es verdad, uh, también. me parece que sí. O sea, de un moño se posesión, ¿pocha? Puede ser mm. que sea el domingo en la posesión, sí, puede ser. A dejar de mamar no tenga que ayudar sí, ni sí. Y bueno, también a que le guste mucho el rock and roll, tanto mm, clásico como, por ejemplo, eh, después un poco más eh, contemporáneo, el mm, puede ir a Puerto Colón, que es, eh, hace otro año más allí, el Rocking Machine, que actuarán mogollón de bandas como Chester Divine and the Fabulous 2, eh, Cool Daddy, Viera Limaña, estará también tocando en monobanda el Johnny B. Good. Eh, Johnny B. perdón. <laughs> Johnny B. Y después hay unas bandas también que vienen de, fuera. Pues bueno, lo que estábamos diciendo, estábamos llegando ya al final del programa y... Oye, aclárame una cosa, ¿los Sex no estaban por aquí o cómo no? eso? No había un grupo? No, Zex tocaron. Sí. tocaron en mayo, esto. que En mayo tocaron. Ah, no, que el día 14. 14 de mayo. Hace un mes. <laughs> Vaya, pues venga, sí que estoy, eh, <laughs> en, la, barra. parra. Hay ah, que ver. Bueno, pues, eh, pues ya para terminar nuestro, nuestra pequeña celebración a esa pedazo de reina Isabel II, que 90 años ya, madre mía, 90 lustros, 90 lustros, no, <laughs> no 9 décadas ya. 9 décadas. ya ha hecho a esta, esta pequeña gran mujer, como diría más de uno. <laughs> pues le vamos a dedicar la última canción, que seguramente se la dedicarán también esta pedazo de banda de Punk que se llaman Rayo Clon. Y eh, escucharemos la canción Lucrative Lies, Mentiras Lucrativas. sí. Eh, bueno, Rayo Clon y su canción Lucrative Life. Pues nada, desde 1984 le deseamos a la, a la reina que viva, que viva el gin por <laughs> Escolta, jo volia abans que somos en vagi no, eh, aquí un tema de Zuka Subs, si vos pareix. Mira, tenía pensado ah. también sí. Pues mira, ya que tenías tú mal leído la mente... Y així eh, mos anirem un pot programa. Perfecte. Nur, vols despedir el programa? O tens la boca massa plena? Què dir? Fins la setmana que ve. Aquí s'acaba 1984. I de ja ho sabeu. Això han dit. Uh, fins la setmana que ve. I ja sabeu, escucha música que abre la mente i sé que estàs vivos. ¡Au! divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món.